Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. etorriak entzule, kantuz kantu emankizuna izango dugu orain Euskal hauetan eta gaur larun bata, ba diska berri baten deskubritzeko aukera izanen dugu, talde berri bat eh, ba, sortu baita orain dela gutxi, e, nik dakidala, eta beraz, ba, talde honen guruko argibiden ukaiteko, taldeko kide den mirentsua geh gomidatu dugu, gaur beibideko Andere suriak taldeaz, e, interesatuko baikara, mirentsu kaixo egunon. Egunon. Beibideko Andere Zuria, deitzen da taldea, Bai. Haze izena, badu, izango du historio bat atzetik. <laughs> Hortako, izki ondiez laburtu dugu, zenta gehienetan galde egiten eh, dakutelarik zer den izena, he, eh? zer da hori? Ara, labur biltzeko da, eh, xai xuriaren izena, eta guai eh, hemen gaindi eletan eta ioldin eh, kokatzen den xai tipi bat da. Mhm. Eta, mm -hmm. ara, nik biziki, eta xai xuri horren izena da, behar, behibideko handere xuriaz, eta behibidetan ibiltzen da, behibiden uh, eh, kaketan, kakotxen artean, eta bere janari atxamaiten duela, beraz, behien bidea segitzen duela 6xuri horrek, beraz, bo, uh, hori da lehenbiziko eh, irakurtze bat, eta gero hortaik izaiten aldira beste batzu, handeri xuri, hortaik mm -hmm. abiatzen alda mitologiari buruz ere, eta nik ustuko nuen izin hori, eta ara, bestek eh, baimena eman dute eta ara, hortan eh, gelditu da. Beste mhm. bestek aipatzen dituzu, e, eta magi bidak, e, bai. ari baitzara taldean. E, dela gutxi sortu dela esan dut, baina e, bai. ala da? E, baba, duela guti... E, Formula berri hori abiatu da duela hek hasi ziren, deia, bikotean hasi ziren, uh, eta gero lotu da Patrick Kalbe, uh, ez hiruak hasi dute eh, aste astetik eh, proiektu hori, ideia, bi idei baziren, uh, kantusa bazen proiektu eta lemiziko proiektu bat, eta gero bazen ere uh, dansa jauzieri uh, proiektu bat, uh, eta gero... Eh, ni sartu naiz gero eta behaz lauen artean hasi gira eta gero Patrik, eh, Patrik ekutzi du eta ara, emeki emeki du la, guti era lauz post urte hasi dela emeki emeki afera hori eta orain ara iruak gelditzen gira eta mhm. Esan duzun eh, bezala kantu sarrak, kantu zahar horien lanketa bat egina izan duten. E, bai. Taldea osatu zenuten bukaeran. Eta, bai, e, zera, marri bitartak ekindu e, e, tesia bat, eta tesia hori oinahiz ere, eta e, finkatu da gure proiektu hori. E, eta, ba, hori e, zen ideia kantu xar ezagun batzueri beste kolore bat, berba eman, eta beste batzu, ahunt ezagunak ez zirenak, pixka bat ezagunarazi edo biziarazi edo hori zen mm. pixka bat ideia. Ba, iruditzen bazaizu eh, entzungo dugu, e, lehen pieza, zazpi uso badoazi kantak irekitzen baitu zuen lehen diska. Ez dizu galetu diskak badu izen bat? Zuen lehen... Ai, gure diskak. badira. E, zazpi uso badoazi kantu honi buruz e, zer aipatuko zen iguke? Hau da, irurugoi garen amarkadan, simunahan ibili Euskal gaindi beraz e, kantu grabatzen. Eta diska batzu zuplazaratu zituen ordeon, klub e, du disk bask izenpean eta eta diska hortan agertzen den bat da eh, zazpi uh, uso uh, mailuketek eta azpareniko mailuketek eta kantatzen duena. Hmm. Eta hori ara, eta entzun eta behiz uh, ikasi eta gure moldean emaiten duguna. Bai. Hmm, Baitzen dugu. Maitea ez daute zoia plazte bat Gau bat ez nizure gana horiek arrarazi. Neure penago esquivai nu que ni sekulago. Zazpi huso badoazi pieza entzun berri dugu, gaur bagure kantuzkantu emankizunean, behi bideko andere suriak eh, talderen lan berria dugu izpide, eh, esan gugu amalau kantu bildu dituztela bildu mauntan, esan diguzu gure etxen badira, eh, deitzen dela diska, kantu zar, kantu herrikoiak hartu eta e, oiei buruzko ikerketa lan bat abia puntu hartuz e, zuen moldera ekarri dituzue pieza horiek. Kantuak e, lantzerakoan bai. esperimentatzen dituzue beti esperimentazioetatik ateratzen da emaitza edo nola lan egiten duzu bazuen erara ekartzeko kantua? e, ba, e, zera e, hasi e, e, edo kantuaren ikasten eta gero einez eta einez ateratzen dira edo idei batzu edo edo ara eta segitzen dugu errepikatzen errepikatzen eta gero momentu baten burean deliberatzen dugu ate ah, hor dugu berba formula ona edo mhm eta hortan gelditzen da, eta gero berdin eh, momentu baten buruan eh, hori utzita behiz asita behiz aldatuko da, eta bo, eta... Mhm. Hor disko hortan finkatu dena, berba, ba, ez dakit zonbait, eh, hilabeten uh, buruan, ez da behiz, hola geldituko, segituko duain zina berba, edo, edo batez. Mhm. Kantu hauek diskan bildu dituzuna, gero zuzenekoetan ere eskeniko baititu ze? Ba, hori zen eh, helburua eh, geheran diska grabatu dugularik zen eh, abete, ara, eta sukalde batean errepikatzen ginuela eta sukalde hortan soinu ona bazela, eta oh, berginunke hemen eta grabatu etxean eta hortaik atera da grabatzeko ideia eta, eh, eh, eta diskaunen helburua zen ere ara jenderi gure burua pixka bat ezagutaraztea eta erraitea ba, ara, e, formula horrekin e, ibiltzen algira eta egiten algira plazara, kantatzera. Mhm. Eta zuzenekoetan e, diskaren e, molde berean kantatuko duzu beraz edo... E, ez ahas, bait bada, ba, oinahia hori da, edo zen gizaz, izain dira behar ba, aldaketatipi batzu, ba, inxegur. Ba entzungo dugu ondoko pieza, joan gogo naiz, izeneko kantoa, zer esan? Eh, Hau da, mm, Xabier Hitzainak eh, eta atseman zituen bertsu batzu beraz eh, eskualdunak asetan, eta mm, mila sortziun eta laro geita amairuko otxailaren ogoita lauean agertu zirenak, e, adik, ez dakigu norenak diren, omen... Eh, eta igande jauteriz eh, kantatuak zirela azpagnen, eh, asko airetan, eta nolaz ez ginakien zer airetan txusen ginak zinen, eh, hori eh, eh, nik eina dutan aire batean eh, emaiten dugu orain. Joan goguna segurki, ni Ameriketarra. Enekilan laburzki, nor dago partitzerra Ez noa sekulako lanster naizitzuliko. Ontasun handiekin, zilar eta urrekin. Parti jadi bakarrik, parti lagun soroa. Ez duk nigor gutarrik, handuen igogoa. Ez Montevide horra, ez Kaliforniara. Sigur ez gaitu joanen, ze itzultzen aizenean Han fortuna eginik Peru edo Mexikan Urre frango bildurik Azegur ustasunanik izanen dudanan Tranquilene bizia Iganen da guzia Galtzen bai zondiko Zitxasua pasatzea Adio sekulakot Urre soinuak orduan Bertzalde ontasunak zertakotu gizonak Ez badu ez federik Ez zen Ez duzue preziatzen Bera zer den fortunak nola ikusia den diru hainitz duena harreguak fagore laudori hori baia beratxa dena beti zanen da jauna Lana maite duenak segi da hon batekin Egi asko presorak ekartzen dik berekin Jenko az maitatua oroz estimatua du Oh. ona Irekin joan ez du Habil beraz bakari Uruna digutari Na nah. Bakantuz kantu emankizunean e, segituz, eh, gaur beibideko andere suriak eh, talaren diska berriarekin gabiltz, lehen lana dute plazaratu hain zuzen, eta bide beretik jarraituz, esan diguzu tesi bat ere egin izan duela magi kantu saharren bai. inguruan, nora begira edo tesiak? Kantu saharren inguruan eta beriziki zen... Eh, kant, uh, lehengo kantatzeko maneraz. Bai, doinuez. nuez, eta bo, orain eh, aski formatutakoak gira, eta uh, musikak tresnak segitzen ditugu, eta badira nota batzu. Iduriz lehen, ongi ulektu bali madut, baziren uh, kantariek baliatzen dituzten nota arteko beste nota batzu, mhm. batzuek faltsu edo iduritzen zaietenak, bana, ez direla ara, eh, bara, eta hortaz ere, eta oinahia hori izan da gure etxen, eta kantu hortan agiri dira, eta magik mm. egiten duen maneran agiri dira arteko nota horiek, eta nik egiteko maneran ez dira, agertzen, bez, diferentzia geri da formatua eta libreago den uh, Mm Eta diskan uh, hartu dituzunak? Uh, bada denetaik. Mhm. Bai, bada denetaik. badira, basena farrokak badira, eh, denetarik bada. Mm -hmm. Ba, behibideko handere suriak eh, taldean hiru zarete, nola? Eh, ibiltzen zarete, taldeko dinamika zein, zein izaten da? Eh, bo gehienetan eh, pantxisek ditu ideiak eh, ekartzen, uh, marrik uh, nolaz uh, musikaria den ara, arrek ere melodiak eta doinuak eta arrainatzen ditu ditu, donotak maiten eta bora, gero ez da nola egiteko manera bat eta ez dugu hori beti segitzen da Jolasten zarete, hori, ba, ba bai. maitza batera iristeko. Hori da, mm. bai. Eta lehen e, diska plazaratuta oharrak izan dituzue? E, ba, batzu bai. <laughs> ba, ara, badakigu batzuek gustukoa dutela. Ba, pentsatzen dute denek ez dutela ala. Era, nik pentsatzen dut eh, eta kantu tradizionalak gustukoak dituztenentzat modernu egidela eta derantziz eh, moderno, kantu moderna guak, eh, gustukoak dituztenak sobera tradizionala dena. Ba hori da, ne iritzia bakarrik. Mm -hmm. Bai, erdibidean zaudete. Ba, nik hori pentsatzen dut. Eta, ara, Uh -huh. pasatzen da edo ez. <laughs> Plazara joa iterakoan, dagoeneko eman zuzeneko zonbaitzu? E, eh, zonbaitzu bai, eta berriki e, izan gira eh, afari, afari batean e, jo dugu eta bohara, gero segur e, eta jendek gustukoa dute, e, hori hor hasteko gustukoa zuten, ara, kantu saaren berri zutea beste monde batean. Eta gauzak deskurritzen dituzte ere? Ere, bai, ere. Hori bai, bai. baita bai. Bai, hmm. bai, bai. Sensibilizatzeko ere gure etxen eh, badira deitzen da diska eta izenburu bera duen kantua ere. Bai. Eh, entzungo dugu orain. Bai. Hau zen eh, eta guk entzun dugu uh, Arno uh, Laksagen bertsione bat. eta bora, hortaik abiatu da afera. <laughs> eta pantxisek gehitu dio uh, Deep Purple Eta kantu baten eh, jifa, eta hori da, entzunen dugun eh, hori emaiten du, gustuko, gustuko <laughs> Gustuko duzien. Besti aldiz gazte Igaren merka goizan Gaizki jindira de Biak nahi baitziren Juran merka azale Etxekan between close your eyes. Oh, you better bow your head. Waiting for the ricochet. share. Ba, mirentxu ari gara mintzatzen, eh, beraien eh, diskaren inguruan, eh, moldaketak egiterakoan edo badituzue referentziarik zuek eguneroko musikatik edaten duzue ba, ba, gero ba, sortzerakoan? biztan da, begira egoten zarete edo zer duzue, hola, ba, dut agian bat, bakoitzak bera izango duela, baina... Puh, uste dut aski idekiak giren hori buruz, e, ora, nik, eh, ora, nik enaldetik denetarik entzuten dut eman dezaun. Zitan da din pop eh, edo, ara, e, mm zinez idekia da, beraz, ez dut uste mugarik dugun. E, ez dut pentsatzen, edo entxatzen gira azteko ez dukaitea. Mhm. eta Euskal Herriko musika egintzari begira zarete batez ere, edo mundura begira? Eta... Mundura begira, bai. hori bai, bai. bai. Mm -hmm. Bai, idekia, idekia. <laughs> Eta hori aipatzen duzu, gero sorkuntza lanean te, ba, entzun dut hau edo beste edo? Uh, ba, izaiten alda, ba, ba, ba, ba, gara. Mhm. ez, dut adibiderik, me, ba, ba, bortxaz, edo zain lagunen arteko ahemanetan uh, bezala, ara, ipatzen diren gauzak izaiten aldira, ere musika entzutea, mhm. edo, bai, bai bakoitza gaina bere ofizioa izango duzu, ezta? Eta hau eh, duzue ba, horrek eh, zailtasunak ekartzen ditu ere gero egunerokoan eh, elkartzeko eta Ebe zein beste, ba, bon, ara, antolaketa bat da, me, nik pentsatzen dut, ene aldetik azteko, uh, libreago senditzen naiz hori egiteaz um, bakarrik. Ezta... Mhm. Ez daukute neogalde egiten hortan emaitza bat ukaitea edo, era, mm, ez da, nahi duguna egiten dugu. Eta puntu, gero, mm. Esan diguz ere, balan luze bat izan dela, hau, e, ez dela egun batetik bestera sortu, eh, lanketa eta tesi baten ondorioz e, atera duzuen lana izan dela, e, oraindik horrela segitzen duzu, beste kantu zonbaitzuekin ere jolasten zarete, edo e, behin diska plazaratuta, e, orain zuzenekoetara konzentratuak zarete. Ez, segitzen, dugu, bai, segitzen segitzen dugu, Hor badira mm, beste kantu batzu hasiak girenak eh, mhm. eta lantzen hasi ditugunak eta ez ez gira bakarriko, ez, ez ditugu itxoiten, bora, eh, plazara joan gira plazerrekin eta me, ez gira hortan gelditzen. Eh, ez, ba, deia beste proiektu batzu eri begira, ari gira mhm. pentsaketa eta bai. Hori baitu ze gustuko beti ere bai, bai, lan hortan segitzea eta bai, bai. ekarpenen egitea. Bai. Itxua eta sastrea izeneko pieza bat ere bada, itxua eta sastrea denok eh, ezagundugun ez, eh, ba, obra bat, kantura ekarria. Bai, bai, hori zen desafio bat zenta dira, ah, bat eh, bi emairu bertsu dira, bez, ara, eta kantu hortan bertsuen kentzea ez Tu, fe, ara, guretzat zaila eta junt, ara, historio bat kondatzen bolen du, eh, eta burtik, eh, astapenetik burura ino, eta, bara, desafioa zen, eh, horren, amairu horien, bertsu horien kantatzea. Eta, ara, pixkat guztia da. <laughs> Merezi duen <laughs> Eskualdun bat, zen eta bertsulari atezate zabilan ilo bagidari soineko eta diru janari edari nasaiki biltzen zuten Bertsu eman sarri baitzuten zuten sosgutisa utzen, piko baten azpian, eltze bat zaukaten, hiru eu libera bildu zuten, bainan gaizta gin batek, ebatxizioten. Gero urik entzea batzagon asperenka nigarrez bertzea ilobak ejan zion osaba maitea hoga den kanpoan gauzen gordatzea Azkeneko aldian hemen to stay beharren etxerat orai elzen gira irri faltsuan dago leiotik begira ez ezan hitz gaiztoi zuhurra bazira hilo bagidan ezak hartoski bidean zerbait daia me. long Kantuen eta zaila izan da? Hauek eh, zenituzten eginak eta hortara iritsi dira diskara edo autaketa bat egin behar izan duzu? E, eh, grabatu ditugu beste mm, bat, dobi, ere? E, baztertu ditugunak zen huartu gira, boara, ez zirera ono punduan. Me, bo, hautaketa fite eginda. E, horiek ziren eh, landuak edo lantzen ari ginenak, eh? eta eh, ez eniz azteko eh, eta ez tabaidak izanik eh, hori buruz, ez eh, aski, aski, kantu hauen otak eta egin. Mhm. Zetateka zigiluareken ez, e, plazaratu zu diska. Bai. Zuen berri izateko bauzo gunerik? Ez dugu gunerik. Interneten Ez da deus unu interneten, ez da pitsik. <laughs> Ez da dute konektatak. Ez. Ba, horri buruz ez gira biziki unak. Ez zarete bakarrak, eh? beste bada, <laughs> Ordan, eh, oberena izanen da, agian eh, zuen berri izateko, e, egiten duzuen lanaren e, berri izateko ere, zetateka uegunera jotzea? Bai, agian, bai, bai. bertan, hor bertan bada. baitu entzuleak. eta aurrengo itzorda, noiz duzu, esan duzu e, badak izan? patzen, apirilean ditugu. Bai. bai. Apirilean dituzu, bai. hainbat itzordu hori da pirilean bat ditugu normalki iru itzordu. Hmm. Betea, betea, gure pirila. <laughs> eta nun, eh, basen afarroan? Ah, eta... ez dakit erretena ditut bo, ah, errain ditut, eta gerore ah. gero normalean, hogi bestan, izan behar gira pirilaren iruan, mm -hmm. azparnen izan behar gira Uh, eh, pilaren bederatzean ikastolak antorak turik eta itxasuko Eh, gau behila batean, uh, eh, aekak antolaturik apililaren ogoita amaren ba. Ogen behi ukanen duzu eh, Eta fite, ba, edo fite, edo. Mm -hmm. ba, Orbilduko direnean, ara, segurtatu, <laughs> ikasean ez rompatzen. Bai, bai, hori demorarekin esango dugu, bai estatuko dugu, ba, ba hori, aipatu <laughs> Itzorduak, eh, dena dela, lekuari begira ere goten zarete? Eh, leku itxietan agian egokiagoa da zuen lana helarazteko edo... Eh? Hau egin dugulaik, diska hau egin dugulaik, gure helburua zen edo zointokitan kantatzea. Bai plazan, deus gabe, mikrorik gabe, edo, ara, edo afari batean guk senditzen dugu hor ginera, girela oberenak... Ara, esena eh, gainan baino. Uh, eh, hmm. Aurrez aurre. Bai, e, bai. Bai, publikoarekin erabate erabat e, bai. maila oh, berrean jarri. Hor gira gu uh, hauekio, egia. Mhm. Eta orain segitzen ari zarete, beste kantu zunbaitzuekin, beraz, honek e, erra nahi du, ere, hemendik ba, denbora batetara ere, bigarren diska, edo ja egon kortua den... E, behar bada, behar bada, aipatzen da, <laughs> ikusiko eginen den, baina, uh -huh. bai. Horrengo, meinipen, bidean, gozatzen duzu, mm. eh? Mm. Baduze konplizitate handia. E, bai, bai, bai. Hori bai. bai, bai, beharrezkoa izango da. Ba, ba segur. <laughs> Ba, osongi, e, zuen kantuen entzuten e, segituko dugu, eta iruditzen bazaizu, gure gaurko osora bururatzeko argizagiak e, pieza entzungo dugu. E, ez da diska izten duena? Ez. E, zer, kontatuko dugu zu? Hau da, ilargiari eskaina diren e, bi kantu badira hor argizagiak, eta barne bada ere kaila kantu zugipetik, hau salbadorek eta eta kantatzen zuena eta bo, altxor bat pentsatzen dugu eh, hor kaila kantu zori bizkideja eta bo, guk eh, egin bertsione bat mm. gustuko edo ez hor ere nasketa frango bada behaz bo Ara. Bi kantu lotu dituz? E, eh, bai, bi kaiden kantu eta gehi, eh, bai, bai, hori da, bai, mm. bi kantu. Bai. Ongi da, ba, honek imuratuko dugu gaurkoan gure kantuz kantu emankizuna, eh, eskertuko zaitugu, ona urbildu izana. Bai, eskerrak zuiri, gizker. Eta zuen kantuen entzuten segituko dugu, mi esker. Mil esker zuri! Ah, Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.